converti carbon dioxidon al fuelo. Efica converto de la varndoma gasso carbon dioxido al fuelo povus haltigi la climato changion. Tio tamen postulas la APLICON de altvalorai cae rarai metalloi. Esplorista gruppo de la Universitato de Linz en Supra Austrio presentis nun en faca giornalo metodon quiu applicas pli favor costain materialoin, cae tamen montras similan efficetson. Carbon dioxido estas considerata la cefa causo por la climato shangio. La gasso, quiu en aerigias, ce ciu bruligio, ciu en la motoro de automobilo, au en la heima forno, contribuas decide alla varmdoma efico cae tiel alla rapida pli varmigio de la terra atmosfero. Apud la reducto de la enaerigo, causita de la homo, oni consideras ancau la converton de la gaso al fuelo ciel eblezzon regi la problemon. Principe la naturo iaiam realigas tion. Plantoi absorbas carbon dioxidon, cae convertas gin help de sun lumo al energi ricae biomoleculoi, ciui tiam, exemple en formo de ligno, estas disponeblai por ni ciel fuelo. Vide alla grandega monscala en aerigo de carbon dioxido, nun esploristo esercadas fervorege pri taugai materialoi, tiel nomatai catalizatoroi, ciui efike povas converti la gason help de electra energio al fuelo, kiel exemple al carbon monoxido. La gis nun plei bonai resultoi estis atingitai per altvalorai metalloi. Por gran scala aplico, tiai metalloi tamen estas tro multe costai, au ili entute ne estas disponeblae je sufficia quanto. La internazia esplorista te amo sub la guido de la Universitato de Linz non disvolvis alternativan metodon sur base de sintetica polimero qui el catalizatoro. Qui el natura modelo por tio servis melaninoi, qui exemple qui el pigmentoi respondezas por la colorigo de niai haroi tiui polimeroi ne estas conductivai, cae tial principe ne taugai ciel catalizatoroi, diras uno el la autoroi de la studajo. Tial ni igis ilin per speciala proceso unue conductivai. Por montri la productivon cae stabilezzon de la nova catalizatoro, la esploristoi convertis, dum plur hora testa funcciado, carbon dioxidon help de electra curento al formic acido cae carbon monoxido, ciui ambau estus useblai ciel fuelo, cae tiel fermus la carbonan ciclon. La converto de electra al chemia energio ocasis cetio ie efficetso, ciu alicase estas attingebla nur per catalizatoroi sur base de metalloi en la pratica aplico de tiu nova metodo, la electra curento povus esti cerpata helpete fotovolta is colectiloi, au per vento radoi, do per dauri povai formoi de energi cerpado sen en aerigo de carbon dioxido. Tiel la convertado de carbon dioxido al fuelo povus facte reducti la quanton de tiu gaso en la aero cae tiel bremsi la varmdoman efikon.